Найбільший Віктор був злий на Марушка за те, що той обкрутив його як пацана першокласника. Весь час був як рівня, нічого, мовляв, від молодших приятелів не приховує, а тут вигадав казочку наживку. А він Віктор проковтнув її, як вареника в сметані. За кілька днів перед крадіжкою Степан зайшов до їхнього гуртожитку, відкликав підгірного набік і розповів таку історію. Є у нього сестра, що також живе у Клепарівську, тільки у комунальній квартирі, тобто спільній, ще з однією сусідкою. У них на кухні є дві ніші. Так сусідка не тільки свою зайняла, а ще й у сестрину складає свої речі. Отож сестра й попросила, щоб Степан приладнав до її ніші дверцята. Але то треба зробити обов'язково в день, коли сусідки немає вдома, бо вона такого рейваху наробить, що хоч із хати тікай. Отож ну, він, Степан, хоче вискочити в обідню перерву з заводу. А що часу обмаль, то хай Віктор йому допоможе. Піде з уроків, візьме біля вокзалу таксі і на 12 годину під'їде до астроному Марічна. Степан теж туди надійде і поїдуть до сестри. Віктор виконав це прохання. Коли приїхали на місце і відпустили машину, Марушко ще попросив його початувати в брамі, і коли з'явиться та сусідка, прізвище її кринична, перестріти її та сказати, ніби її викликають у театр. Хто ж міг відмовити приятелю в такій дурниці? А коли таксі привезло їх назад на вулицю Заводську, Степан попросив Віктора, сам же поспішав на роботу, негайно занести сумку з інструментами тітці Марусині. Тільки відразу мовляв, нікуди не заходячи, бо то інструменти сусідові обіцяв швидко повернути, а на завод немає як їх нести, бо потім скажеш, що заводські виносить. Так і докладно все розтлумачив. Віктор поїхав тролейбусом до тітки Марусини, віддав їй ту сумку, а після того поїхав в училище. Де ж би він подумав, що в тій сумці, крім відмичок, були крадені гроші та коштовності? Іх ти, тюха матюха, сказав йому вчора той літній підполковник Михайло Йосипович. Ти ж уявляєш, як він міг тебе під монастир підвести? Якби ми тебе тією сумкою зловили, розумієш? Марушка, звісно, від усього одразу відмовився б. Сказав би, що ти все валиш на нього, аби самому викрутитися. А відмички і крадений в тебе. Він ні при чому чистенький. Це старий злодійський прийом дурника за себе підставити. Зрозумів? Ось тоді Віктор нарешті до кінця усвідомив, яким підступним негідником виявився цей веселий друг ПТУшників Степан Марушка. І ще зрозумів. Товариші з міліції таки повірили, що він випадково скочив у цю халепу. Тому Віктор щиро пообіцяв Анатолію Івановичу зробити все, що той скаже, аби викрити Марушка та його приятелів, ще небезпечніших злочинців. З цим і йде тепер Віктор Підгірний по вулиці Городоцькій на квартиру Марушка. Іде впевнено з почуттям великої необхідності та справедливості того, що йому доручено. Та, наблизившись до Марушкової квартири, завагався, що коли тітки Марусини не застане, бо Степан чомусь затримався іще вдома. Правда, Анатолій Іванович навчив, що робити в такому випадку, але йому і хочеться швидше виконати доручення. І не хочете зараз зустрічатися із Степаном. От коли Степана спіймають, тоді він із задоволенням загляне йому у вічі. Ну що скаже, хто кого пошив у дурні? Побоювання виявилися марними. Тітка Марусина була вдома, Степан уже пішов на роботу. Віктор одразу приступив до діла. Тьоті Марусино, я прийшов переказати Степанові, що його хоче бачити гість. Який гість? звела до гори брови Марусина. Не знаю, який, а мені так сказано. Хто ж тобі сказав?